Зямля Раман кузьмы чорнага. Любаму брату юрасю. Частка першая. Пять дзён свяціла солнце, дарогі ўсе пахлі вільгаццю пасля дажджоў, чорныя, жоўтымі адценнямі гліны. Іржышча было такое пустое і такое ціхае, і ад сонца здавалася шырокім усё. І глыбокае неба, і спустошаная на зіму ураджаем зямля, і нават дробны камень пасярод палявой травы і зрэзанай саломы, всё да туманавай сіні, блізкіх лясоў, да рэчак і азёр, да дзеравяных хат і мураваных будынкаў. Да ўсяго малога і вялікага, сярод чаго так пазнаны былі, вялікія бунты радасці і смутку. Позняе лета, назаўсёды заснула на вясёлым ржышчы. На выгоне, на самых каляінах дарогі, на зарослых сухіх канавах цвітуць шмат яшчэ дзікія кветкі. Пазгорталі па поўдні жоўтыя галоўкі застылі так нерухома. Надаюць яны зямлі выраз жывога твару як і лагоднасць паблеклага ўвосень сонцам. Сіняватая адглею дарога ідзе паміж тарфянога балота і поля. Цыбатыя птушки скачуць між куп'я, скачуць, крычаць, зусім блізка дабягаюць яны да падгнілых платоў, дзе дарога робіцца пыльнай і бруднай і дзе густа стаяць нізкія хаты. Шмат іх паўрастала ў зямлю, шмат новых пахнуць яшчэ свежай смалою. Двары каля хат застаўлены драбінамі, паабрасталі дрэвамі, малыя сады каля іх, паціху абсыпае жоўтым лісцем стрэхі гумен. Сонца кіпіць на пярэстых колерах зямлі і дрэва, вялікай лагоднасцю ляжыць дзень на зямлі. І на далёкі размах вакол пахне зямля і свеціць сонцам так хутка будзе канчацца дзень. Тут у канцы вуліцы пачынаюць збірацца людзі, пастаяць некалькі чалавек каля канцавой хаты, ды ідуць далей. У новы дзеравяны дом з белымі вокнамі ў поле. Доўга збіраюцца людзі. Варочаюцца назад па два ці па тры чалавекі, пасля зноў ідуць, І толькі як ранняя ноча гарнула зямлю, поўна стала людзей у вялікім пакоі местачковай школы. Чырванаватае святло малой лямпы лягло на твары людзей. Чаго я, браткі, сабраў вас? Грубы роўны голас чалавека, шыракаплечай браварцы поцягненай ні то жоўтым некалі ні то зялёным а цяпер аблезлага няпэўнага колеру сукном прагучаў цвёрда і патануў у агульным шуме і непарадку чалавек глядзеў на ўсіх утомленымі вачыма курачы на праз вішнёвы папяроснік ён не варушыўся, стаяў перад усімі і з усімі, падставіўшы пад дробныя пералівы скупога святла. Твар свой густа аброслы цёмнымі валасамі з моцнай сівізной. І твар яго быў грубым, нібы, без асаблівага старання высечаным з простага каменя або з цвёрдага шэрага дзерава твар быў шырокі буйны і стары тоўстая барада бы як разгладжана і сівізна ў ёй кавалкамі Ён усё курыў і стаяў упёршыся рукамі ў стол на хлопцы ну то давайте гаварыць дык мы ж от гаворым пажартаваў з кутка малады голас Тады і сам стараваты чалавек закурваючы нанова уцягнуўся в адну з гаворак што шум навяліся паабапал яго за вокнамі збіраўся вечар Вечар першых дзён восені. Лето прайшло назаўсёды, але на ўсім і ўсюды застаўся яшчэ яго радасны подых. І сум палеце пануе, калі вечарамі ў месячныя ночы стукаюць аб зямлю яблыкі, падаючы з дрэва. Полей поплавы дыхаюць неабдымным прасторам. Кусты ядлоўца ды крушыны маўчаць і пахнуць. І нават па змярканні, нагрэты за дзень моцным яшчэ сонцам камень, грэе ў падэшву твае босыя ногі. Блыталіся і гулі гаворкі людзей. Ну то мужчыны. Можа пачнём ужо. Стараваты чалавек пабарабаніў косткамі кулака па стале. Цяпер ён стаў трохі наводшыбе, і калі яго апынуліся раптам двое, танканосая не зусім маладая дзяўчына і шыракатвары хлопец з цёмнымі не выраслымі яшчэ, але скрозь запушчанымі, не вельмі прыкметнымі вусамі. Мужчыны сталі збірацца гусцей каля стола. Ды кот мужчыны, Чаго я вас сабраў, то ты гавары, чаго ты сабраў нас, а то ты толькі марудзіш, гэта раз. Белабароды, Баявы моцны стары выткнуўся бліжэй і выткнуўшыся глянуў твар стараватаму чалавеку за сталом. Гэта <clears throat> раз я табе тамаш скажу ў вочы. Не мог ты ліха табе падабраць іншага якога святочнага скажам дня, то папалі моду адрываць людзей ад работы. Тамаш прыкурыўшы з лямпачкі, апраўдаўся, А я табе павал скажу толькі одно, что раз мне сказали сабраць сход, дык так я і збіраў, вот что калі ты хочаш ведаць, А тым часам, калі ўжо я гэтак адарваў цябе ад работы, Дык так можаш сабе ісці дадому, Я табе слова і не скажу, вер майму сумленню. Не ў тым дело, што я гэта тут збіраў, ці не я распатрэбна, дык патрэбна. Няма чаго абцірацца па завуголлю. Я гэта кажу, казаў я, казаць буду, калі ты хочаш ведаць от што і скажу скончана дело. Павал напоўніўся раптам крыўдаю, паварушыў шырокімі і кантовымі падагнуўшымі наперад ад старасці плячыма, Узняў накіраваны ўніз барадаты твары падышоў да самага тамаша з такім выглядам, як бы тамаш быў вінаваты ва ўсіх бядотах, якія калі хто-небудзь перажываў. Я табе павінен расказаць, раз цябе выбралі. Мы табе тамаж даверылі. Калі выбралі, значыць цябе, Дык так я табе і скажу, як я цярпеў і цярплю. Ты мне не гавары. Что ты мне гаворыш? Я тут ні пры чым. Маё дело старана, як старана твоё дело, Тамаш, кепікі з мяне строіш. Раз ты сельсаветчык, то ты можаш распараджэнне даваць. Якое распараджэнне, Што ты гэта, што я начальнік які, ці што? Я просты чалавек. Мала, што мяне выбралі, ты маўчы. Раз ты стаіш бліжэй да справы, дык ты павінен ведаць что ты не бачыш як хто жыве як я <coughs> гарую хлопец з маладымі вусамі папрабаваў унять павла тихо дядька пачакайце трэба сход пачынаць сход пачынаць а калі я хочу сваю крылду выказаць дык вы пасля выкажаце пасля дык гэта значыць працоўнаму чалавеку у не даецца слова выказаць. Затыкаеце рот. Ніхто нікому рот не затыкае. Я ўсё-кі цябе алесь. люблю. Твой бацька быў рамеснік, вечна яму пакой на тым свеце, Я гэта табе заўсёды скажу. Ты хлопец алесь з толкам у галаве. Ты вот паглядзі на <laughs> Яўхіма, петранчуковага что на яго як належыць наклалі падатак ці не скажи ты ж таксама в сельсавеце ты маладзейшы за тамаша калі ты пра падатак не даеш веры дык от табе сабастыян можа пацвердзіць ты думаешь тут сваяўство у мяне з ім Дык так ён будзе гаварыць не ведаючы. Не такі ён чалавек. Это нічога, што нашы дзеці пабраліся. Тут гэта ні пры чым от што. Сабастыян, хадзі сюды. Знатоўпу мужчын вылез буйны чалавек з вясёлла панурым, поўным тварам і вялікімі вусамі алесь пастараўся не заўважыць яго і пачаў сход сабастыян выплешчыўся на самы перад не даючы алесю гаварыць алесь я табе раз назаўсёды скажу не будь ты таким раз чалавек хоча выказаць то ты чаму яму слова не даешь раптам ён звярнуўся да танканосай дзяўчыны вы у нас у сельсавеце ўжо другі год поставілі вас значыць дык вы павінны ўзяць мадам таварыш на ўвагу что тут слова не даюць выказацца народу не хочуць даць тут заўважылі, што Сабастыян п'янейшы за Паула. Я, мадам таварыш, кажу просто, бо я і сам, можна сказаць, чалавек просты і шчыры. Гэта правільна робіцца ціне што? Усе гэтыя парадкі, Хто скажа, што я не пацярпеў, як былі тут немцы? Хто скажа? А А цяпер ніхто і, і вухам не вядзе, а? Калі прыйшлося да справы. Усякі хвастом накрываецца, каб яго ўжо нечага векам з новых дошчак накрылі, чулі ці не? Ён пахіснуўся ў бок, аднак моцна аддзяржаўся на нагах. Павал радостасна глядзеў на яго, чакаючы, што ён як мае быць выкажа ўсё і за сябе і за яго. Раптам Сабастыян, забыўшы, што гаворка пачалася пра падатак, звярнуўся да сходу, распоразу паглядаючы на тамаша, алеся і дзяўчыну. Нічога з гэтага ўсяго не было і не будзе. На такіх парадках далёка не заедзеш. То дело не толькі ў тым, што Павал пацярпеў пры немцах. І ён пацярпеў, і я пацярпеў, А ўвагі добра кажа, ні на грош. Я вам скажу, браткі, усім адкрыта, што я і дагэтуль свайго ніяк не магу спагнаць. Чаго? Я вас пытаю. Андрей, магнат ці не? Магнат. А майго гусака забіў і я дагэтуль ніяк спагнаць не магу. Мне гусака не шкада, каб на добры лад, дык я магу яму падараваць жывога гусака. Вот і ўсё, чорт яго бяры з гусакамі разам. Але тут дело важно. Чаму я спагнаць не магу? Чаму? Тады раптам павал падняў лямант з левага боку стола. Мы без дроў чэзнем, няма чым прыйдзецца зімою душу абагрэць, а? Чаму дроў не адпускаюць? Гаварылі, што дроў дадуць, А гэта хвастом накрыліся, А чалавек, які летась плот разабраў ды спаліў, Сабастыянаў брат. Мацвей. Шэрая сцяна людзей цяпер шчыльна абкружала стол. Твар людзей хмурныя, вясёлыя, са спачуваннем і са смехам глядзелі на Мацвея. Мацвей вылез наперад. Шчуплаваты чалавек з васпаватым і лбом у кароткай салдацкай вопратцы вельмі падраных, і дрэнна палатаных портках. Трымаў шапку ў руках, пробаваў гаварыць няроўным голасам, трохі заікаючыся. Летась у мяне было рэвішнева агародзе. Дык я іх спаліў у печы, а пасля двулачкі плот разабраў так, што людзі даўно пасеялі агароды, а у мяне капустка была, свінні цэлую вясну спацыравалі, каб яны павыдыхалі, не абагнацца ні, ніяк, колькі я разоў табе Андрей гаварыў, каб ты сваіх свіней не пускаў. Андрей утуліўся ў ватовую жакетку і падаў голас: « Чаму що гэта я вінаваты? что из-за грэшнік этакі у таго гусака нехта забіў дык ён до да мяне чапляецца у этого свиннягород парылі дык таксама я виноват что вы маете до да мяне я богу душою не вінен можа яшчэ я виноват что ў цябе дроў не было он людзі понавозілі на калі хто не вершалін дык галлятаў з таго што цэлую зіму паліў ды бога хваліў нават жа паўсажонкі адпускалі а хто табе вінават што ты не адбайны а на чым я прывязу калі ў мяне конь э дзве ногі цягае есці нічога не хоча что я жонку запрагу у драбіны ці што можа у каго браты ці сваты памагаюць а, а у мяне брат такі што каб ён мне калін на макавае зерне памог тут мацвей глянуў на брата сабастыяна бачачы што справа пайшла зусім у іншы бок вакол зарагаталі Сабастыян падышоў да брата, палажыў руку яму на плячо. Мацвей застаўся стаяць так, не пакідаючы гаварыць. Голас яго гучэй няроўна і з перапынкамі. Я тут скажу эраду з усім народам. І Сабастыян не па-братску робіш. Брат гэтак не робіць ты багацейшы за мяне у цябе двое коней летась было а дзяцей малых няма что табе адходзіць ты застаўся жыць на бацькаўшчыне а мяне аддзялілі бо ты з моладу па свеце бадзяўся а я ўвесь час рабіў на гаспадарцы ты не забывай что я табе сплаціў у за пляц, хоць ты і забраў другую хату. У Аве пап лавец за гумном і гумно У гэтым самым гумне ты збожжа складаеш. Я табе і слова не кажу, і, А тут перад усімі табе ў вочы скажу. Я таіцца не буду. Я люблю Праўду, от што няхай людзі скажуць. Ідзі мацвей дадому, Ляжды праспіся, не смяшы людзей. Ідзі і я пойду з табою. І і сам, калі табе трэба. Сабастыян з Паўлам адвялі Матвея назад на вачах у Матвея, блішчэлі слёзы. Выціраючы іх каравым рукавом, Мацвей стараўся давесці: Айце, браткі мне к рыўду выказацца, А бастыян, да я выкажу перад усімі людзьмі, хачу сказаць не то, што дядька павал, Пусці! Сабастыянка, братка. Ка куды ты цягнеш мяне Ну чаму сам ніколі ў крыўду не падаешся А брат по-твойму павінен загінуць ці што от ты які Няхай жа людзі ведаюць ты не па-братску робіш ты гад Мацвейка ідзі я цябе дадому завяду. Иди спать, ляж, Сабастыян. Тады пачуліся галасы з усіх бакоў. Пасадзіце яго, Няхай падрэмле трохі ды ачухаецца. Дадому яго завесці трэба. Няхай пагаворыць, калі яму так хочацца. Няхай выкажа чалавек, калі патрэбу мае, Нашто яму рот затыкаць? Няхай гаворыць, калі якая бяда ў яго ёсць. Гры мацвей. Аднак мацвей неўзабаве ціха ўжо сядзеў на лаўцы каля сцяны. Сабастыян стаяў каля яго, стараючыся сцішыць яго. Чаго ты ўскіпеў дзівак? Калі ты лічыш, што я цябе пакрыўдзіў, то давай у суд на мяне калі што з мяне спагнаць думаеш суд прысудзіць з таго хто вінаваты а то ты халера цябе ведае чаго ты хочаш что ты мяне абармотам робіш перад усімі людзьмі ну чаго ты ад мяне хочаш дурань брат ты абармот ты гавары больш выразна ты багацейшы А ці памог ты калі мне ну, не крычы гэтак няма чаго А мне калі хто памагаў калі на тое пайшло Я табе скажу толькі одно багаты бедным ніколі таварышам не будзе. Савастаян, <laughs> брат! А тым часам Павал стараўся ўсіх перакрычаць, даводзячы аб сваёй крыўдзе. Тады алесь стукам рукі па стале сцішыў агульны шум і непарадак галасоў. Вакол стала цішэй, нават сабастаян з мацвеем панізілі свае галасы. Тамаш зноў пробаў растлумачыць, чаго ён сабраў сход, што яму было загадана збіраць, аднак жа ён не скончыў растлумачванне свайго, бо алесь, не слухаючы, мацней за яго сказаў, аб чым будзе сход. Раней перад гэтым кагадзе вакол вяліся гаворкі, спрэчкі, аб тым, пра што павінен быў гаварыць сход. Нават сам Тамаш, калі адыходзіўся ў бок ад стола, даводзіў, што якраз цяпер самая пора пачынаць работу. Да зімы яшчэ можна паспець, а тым часам якраз і каморніка можна затанна дастаць. Якраз тут нейкі практыкант жыве, яшчэ месяцаў са два будзе жыць, Тады гаворкі пра гэта вяліся моцна, але няпэўна. Цяпер жа пачалі гаварыць адзін аднаму цішэй, але цвёрда і упэўнена. І хоць даўно ўжо самай вясны нагаварыліся пра гэта. Аднак і цяпер здавалася, што толькі пачулі, пра гэтую справу. Усё пачалося нанова. І вось пасля таго, як алесь прагаласаваў і большасць галасоў показала, што ўсю прыбалотную зямлю трэба перамераць і перарэзаць, тады падняў галаву мацвей. Твар яго быў узбуджаны. А я магу сказаць, што гэта толькі, з губа і больш нічога. Чаму? Бо каморнік дарэмна мераць не будзе. Дык багатаму чорт яго не возьме, табе сабастыян, якое ліх адходзіць. Ты памятаеш, як Наталя памерла, Дык у цябе дошчак поўная застрэша. Добра табе было выгаворваць мне, што я пальца не прыклаў да пахавання сястры. Мала ты, Тады папатрубіў людзям. Калі гэта было, А у Юліка Не гумно перакрывалі, людзі чулі. А ты чуў? <laughs> Я ўсё роўна, як чуў? Юлік яшчэ, здаецца, ніколі не хлусіў можна зараз жа пайсці да юліка ён пры сведках скажа хадзім да юліка алесі нават тамаш сцішалі іх аднак мацвей паспеў выказаць а мне як абе хто хоча а я дык скажу кожнаму вочы проста і адкрыта чорт яго тут усім выстарчыць яшчэ нейкі каморнік з'явіўся яшчэ і яму плаці тут гэта назнарок падстроена багатырамі калі ён дасць колькі рублёў дык гэта яму як пугаю па вадзе ды разам з сабою бедняков одну кучу з галабурдзяць хочуць на чужым карку рай у уехать хворобы я такі чалавек для мяне родны брат не братка калі ён мне не спагадае нягледзячы на стук алеся кулаком па стале сабастыян падняў ляман а чаму гэта ты забыўся на тое что я табе памог коня купить а Чаму гэта ты забыўся? Той конь здох, вот што, Але ж я табе помог яго купіць шкадаваў, памагаючы. Дык от конь доўга на свеце у мяне не папарыўся. Аб ты шчырага сэрца памагаў мне, дык я і дагэтуль рабіў бы гэтым канём. Тамаш, седзячы збоку на лаўцы схаваў пальцы рук у рукавы і зарагатаў. Рогат пачаўся з усіх куткоў. Тады я лезь глядзеў і слухаў мацвея. Сярод такіх людзей не выжывеш, гэта не людзі, а азіяты. Каб чалавек канаў, ніхто ніхто табе не паможа. Яшчэ рады будуць, каб іх Бог даў скрышыла ўсіх да аднаго. Каго гэта пачуўся голас. Мацвей панізіў голас, але не спыніў гаворкі: « У людзей калі адня дык радня, ад яе можна помачы чакаць. А у мяне дык усе жывуць сабе, маюць хлеба і да хлеба, а я хоць прападай. Нават хворую Наталю хацелі мне прыправу паручыць. Я гэта пер перад усімі людзьмі скажу. Ніхто табе яе не прыпаручаў, бо яна да цябе і не пайшла б ты ж яе раней пары забіў бы. Мала ты яе папабіў з моладу, А, а ты цяпер біў яе, брашаш, Людзі могуць сказаць: брашаш, Я не брашу, Мала яна жывучы ў цябе папа туляла папа за вуголлю, а ад добрага брата туляцца не будзе, каб ты быў людскі ды добры, дык яна і дагэтуль жы лап. Дык по-твойму я яе ў магілу звёў ці што? Ты яе не звёў. Але яна ж яшчэ жыла б, каб ёй добры догляд то чаму ж ты не не даглядаў калі ты мяне ўпікаеш што сухотлівая сястра без догляду зайшлася а, -а, -а чым я мог яе дагледзець у мяне не было ёй чым правіцца ну дык что ты маеш да мяне а Э, маю і мець э, э, буду. Тут умяшаўся павал. Трасучы белаю барадою, пагойдваючыся здаровымі яшчэ сваімі плячыма, ён падышоў да мацвея. Вочы яго гарэлі вострым агнём, невыказанай крыўды і губы трасліся. Ён упёрся барадою ў грудзі і ад спяшання, не дагаворваючы да канца слоў сказаў: што ты сабасты я на вінаводіш, А сам ты што? Шмат ты зрабіў Наталлі добра, Колькі ты яшчэ яе добра спажыў? Ах год, абармот! з якого гэта часу вы в одну дудку граць пачалі. Всё добро засталося в сабастыяна. Нават не даў мне старога картовага наталінага каптана. Калі б жонка моя не знасіла, дык дзяўчына гусіў ім пасвіла б. А ён магнат насупроць мяне дзедзіч старога каптана пашкадаваў мне брату роднаму. Каб яму Бог здароў я пашкадаваў у чужой справе і ты асесар знайшоўся над чужою душою камандаваць, Дыкі і, і ты майстар. Табе душа не баліць, калі маё дзіця мерзне. Ка летасць у замаразкі мой хлопец, адмарожваў ногі, бегаючы босы, Дык цябе гэта мала абыходзіць. Няўжо ж ты хочаш, каб я твайго хлопца абуваў. Э, дык і не лезь у чужую справу. Тут Мацвей скрывіў на бок твар, левы куток губ ад’ехаў уніз, і ён пачаў плакаць. Слёз у яго было мала, толькі чырвань з'явілася вакол вачэй, і ён некалькі разоў чмыхнуў нос гаворуч: Наталька! І на тым свеце не дадуць гады полежать табе спокойно. Нават чужыя абармоты косці твае варушаць. Як на гэтым свеце не было табе спакою, так і на тым паляжанне табе не даюць, каб ім Бог шчасця не даў. Раптам Сбастыян, расчуліўшыся, далучыўся да Мацвея, сам недалёкі ад таго, каб заплакаць жила жила гаравала гаравала працавала і памерла ліха ведае як Мацвейка хадзем дадому Нехта недзе ўздыхнуў, нехта засмяяўся, і вакол была цішыня. Вялікі сход маўчаў, То зрэдку чуўся шэпт сярод людзей. Вечар быў ціхі і лагодны, спакойная змрочнасць яго прыпала да акон за вокнамі шчуўся гэты спакой за вокнамі на дапусцелым поле праз вокны відаць было неба ўзняло некалькі малых і чырванаватых хмар и На захадзе краіх яшчэ ледзьве прыкметна залаціліся белаватымі колерамі і сплывалі яны за рысу зямлі і неба. На фоне іх вырасталі чорныя вялікія дрэвы і драмалі яны чула і радасна. Нейкі час на сходзе маўчалі, пакуль патроху зноў не ўзняліся гаворкі. Алесь нанова павёў сход. Сход цягнуўся да самай поўначы, пад поўнаджа моцна стукалі яблыкі, ападаючы з дрэў. Моцна грукалі коні ў хлявах, жуючы, тручыся аб сцены і жалабы. Востра пахло ўсё. Сход разыходзіўся шумней, чым збіраўся. Мацней ад усіх чуўся голас старога Паула. Голас быў прарэзлівы і ўзбуджаны. Як мы мучымся, Дык не дай бохну, Колькі на ўсё трэба будзе, выстарчыць дык ой, ой. А ён яшчэ гэта ж падумаць, заяўляе, каб кожны парублю дала капелю пажарную зрабіць ці наняць чорт яго душу ведае. Музыкі ўжо захацеў, каб ён душою заграў. Ці даўно без хлеба сядзеў. Хто гэта? Ах ты жэўжык марцюнюкоў дадумаўся ліха яму парублю з гаспадара от абы здзерця выдумаў калі ж ён гаварыў пра гэта а ў тую нядзелю як спіскі рабіў па хатах ходзячы у кожнай хатце плёў пакуль я яго не аблаю і сягоння все каля стола покручваўся думаў мусіць <laughs> ушчаць работу гэтую сваю няхай бы ушчынаў трэба было б асекчыць дурня гэтага а? тут хлеба не маму капля музыкі я ж кажу захацеў вясёлы голас заўважыў Ды же калі сядзіш голодны, то тады і музыка добра забываеш на голод. Тады яшчэ один голос пачуўся. А за граніцаю, калі ў каго нястраўнасць, дык лечаць музыкаю. Просто над вухам у яго рэжа музыка, дык кажа ліха яму, так адразу ў жываце ўсё і ператравіць. Ну добра, А калі прыйдзецца часамі так, што ў душу кавалка хлеба не ўбіць, то таксама з музыкаю пхаюць сабе ў горло, А чорт яго ведае, Ты ж быў там, Ты ж павінен ведаць. Чорт яго ўсё ўведае. Свет вялікі, галава малая, Ты і тая ўсяго адна. Раптам пачуўся тамашоў голас. Хлопцы, А каб гэтай сапраўды музыку сваю завесці. Заводь! Хто табе не дае? Пайдзі ў шалавічы, там кажуць вельмі капеля лоўкая, Наймі, ды і няхай сабе граюць табе. Ляш на палаткі паплёўвай у столь, Ды слухай, <laughs> вот вы гаду мецьмеш тамаш больш не гаварыў толькі калі цвёрды заклапочаны голас алеся у десятсяты раз пачаў даводзіць неабходнасць перамеркі зямлі тамаш памог алесю я вам хлопцы давяду гэта прыкладам справа была ўлетку а вядома ўлетку ноч як у зайца хвост калі твоя галава чым вельмі забіта, то ты яе і не прыкмеціш. Я устаў быў яшчэ на рассвітанні, а дзень тады як год, так што часу было на ўсялякую работу хопіць. Ну устаў я гэта сабе на цямочку яшчэ нават сцежкі э, под нагамі не відаць голас яго доўга гучэў. Пасля ён адзін ішоў свой далёкі канец вуліцы. Ступаў ён цяжкімі ботамі сваімі цвёрда і няроўна, моцна асядаючы плячыма у такт сваім крокам. Шырокая постаць яго сіратліва варушылася на змрочным фоне вясковай ночы. Напроці сваёй хаты ён прыпыніўся, пачухаў шыю і пайшоў да студні. Выцягнуў вядро вады і, разліваючы на дубовы зрупы сабе на боты, доўга піў, прыпаўшы губамі да холодных клёпак слізкага вядра. Вада, плюхала моцна і доўга. Пасля, як пайшоў ён, вядро гойдаючыся на жэрцы, стукала аб зруб. І гэта былі адзіныя зыкі без утрапёнай ночы.